بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول ربي صلى الله عليه وسلم بكذي أوان جدمت ويتغيان وحي إسانت إيه ومن منافق توتا مسجد الضرار إجارني كجدو اتهمه ربين الآن رسول ربي اتهمنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسجد ديقاتي biddaan gubaa jedhanii sahaabaa isaanii ergan booda kana sahaabaa isaanii rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam tuutaa dura wajjiin bahuu dhabde san irraa wajjatti haasawan madiinaatti nama yoo isin deemsan deemne yookaan lagan dabarre ka cuduriin isaan hambise ka mindaa wajjiin argattantu jiraa jedhanii itti himan rasuulli rabbii غير مدينة ويتقال المدينة إجان أرغنيتن جنان هذه طيبة جرانيتن دبلا تني طيبة لا غار أهد اللي أرغني جنان كوني غارا اللي إسجالا نو كإن اللي نجالة وجراني دبة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني رسول ربي قال جتشا ولتهمي والأقيسيسي ثنية الوداع بكجرم تتي يا أني رسول ربي سمة gammachuudhaan mirqaanaan saa'ib ibnu yaziid namni jedhamu akki inni jedhu ani ilmaan yookaan ijoollee daa'ima wajjiin yaanee ijoollee xixiqqoo rasuula rabbii simachuudhaaf saniyyatal wadaa hin geennee jedha gaafa rasuula rabbii duula tabuukirraa deebi'an. warri madiinaatti hafee amriin isaanii maal tahee yoo ka jedhamu taate. duula tabuuk keessatti namni bakka afuritti qoodamee namni gareen tokko warra mindaa argatee ajajamanii manatti hafuudhaan ajaja qeebalanii mindaa argate akka Aliyu bin Abi Taalib, Muhammad ilma Maslamaa, Abdallaa bin Umi fa'a. Gareen lammataa warra cuduriin irraa qeebalame warra fayyaa qabne warra lallaafoo gareen sadaffaa warra maasiyaa dalagee hafuu kanaan akka jara sadeen dubbachuudhaaf deemnu gareen afraffaa warra komatame warra munaafiqtootaati rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nama gaafatan waliin hin deemin maraawun dubbisina isaan ooda jedhanii itti himan nama cudrii hin qabne jechuu rasuulli rabbiitiif mu'mintoonni illee jaran dubbifne irraa gara galanii Aaraabiin yookaan namni baadiyyaa tokko rasuula rabbiitti dhufee yookaan baadiyyaadhaan rasuula rabbiitti dhuftee udrii itti himatte udrii yayyartuu jechuu duula tabuukirraa waan isii hambise hayyee jedhanii rasuula rabbii irra dabraniif eega zaahira itti himan keessa isaanii rabbiitu beeka jedhanii rasuuli rabbii jara sadeen warra dhugaa dubbate san ammoo dulduduubatti hambisan jarii dhugaa dubbate suni kaabii ilma maalikii hilaal umayyaatii fi muraaraa rabiicii jarri kun sadeen waan hafaniif illee himanii akka cudrii hin qabne illee himanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hubachiisan rabbiin olaane jara sadii kanarraa yeroo dubbatu qur'aana keessatti akkana jedha jaroonni kuuwwan warri ajaja rabbii yookaan amrii rabbii isaanii kajeelan yookaan rabbi isaan qixaaxa yookaan toobaa irratti deebi'a jechuu warri eegan rabbiin isaan beekaa rabbiin ogeessaa toobaa isaanitti deebi'uu hidha jechuu rabbiin jara sadeen kana kaabii muraaraafi fi ka reefuu maqaa isaanii dhoyne hilaaliin jara sadeen kana toobaa isaanitti deebi'uu qur'aana keessatti aayaadhaan dubbate suuraa toobaa keessatti laqad ala rabbiin nabiyyii isaa irratti bate muhaajirtootaaf ansaa irratti illee yeroo cinqaadhaa wayta isaan gartanii deeman wayta qalbiin namaa rakkatteetiniin jette rabbi jira jara sadeen hafan fi muraaraa fi akkasuma waahila isaa sanillee rabbiin odhaane isaanirratti ta'uu bate fi muraaraa jara sadiin kanaa rabbi ta'uu isaa isaanii qeebalee ka rabbiin ayaa. qur'aanaa buusee dubbate rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam madiinaa qubatanii taa'anii aakhira duula isaanii duulanii geessanii jennaaniin naannoo san warri jiru gosti arabaa madiinaatti gugataniitiin islaamummaa ufii beeysisan kana booda wanti guddaan argame ummi kulsuum intala rasuula rabbiittuyyu du'e jechuudha akhira waggaa sagalaffaa hijiraa irraa ummi kulsuum duute san boodallee mataan munaafiqtootaa abdullaa ibnu ubayyi ibnu saluul leen akhiruma waggaa sagalaffaa kana du'e jechuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam kana booda abii bakriin amiira godhanii hajjii akka inni dhaqu eemaran rasuulli rabbi ji'a dilqaadaa waggaa sagalaffaa dhumarratti abaabakirin Siddiqiin amiira godhanii hajjii irratti ergan akka inni hajjii biyyaan hajju abaabakiriin yeroo ergan kana ajaja itti kennaniiti maal jedhan ajaja ansii kennu kana achiteetti awaajii baasii kanaan booda waggaa baranaa kanaa achi mushiriktoonni akkan hajjinee lammaffaan beeytii qullaan xawaafinaa sadaffaan جنة نما مؤمنا ملي نمن سين جرو فجروا أواجي كان باث رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمة عربا كانت دران يرو بيتي طوافا وفت دلي كيست دلينين طواف نجراني وجو في الراياسني قام مسالا قفا ضيفتني يوكا هركان قبتني أكتت طوافا دبرتين هركان قبتي أكتت طوافتي مال جدا طوافتي اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله جناته في البرتيل مال جتشو الرقام هي مرم ملتا يوكا غريت الرا ملتا كملتا حلال اسنين غدون اللالنا جدا طواف جتشو دبرتي لين كل بكم مقام سالا كان يوكا اركان قبته يوكا وفتو يربو فته حال كانان ajaja dabarsanii rasuula rabbii akka beeyti qullaa hin xawaafne jedhaniitiin abii bakriin ajajanii achiin booda wanti argame guddaan ibraahiim mucaa rasuula rabbiituyyuu du'ee du'a إبراهيم سكنتاك إن كإتآن رتبرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته